Eni duritzen zaut zinez badela hor eh, nahikaria, Eh, herri elkargo bakar handi horren sortzeko. Ordan, akadikoek propesatu dute hiri elkargo bat, komunote urben. Eh, da EPCI eh, e horietan, herrien arteko gauza horietan, egiturak eta horietan, integratuena, azkarrena eta diru gehien biltzen alduena. Da, da eien da pizu bat ukan dezagun, elduden e, akitania handi berri hortan. Hor, izan, izan gintaizke bi hiru handienetan, eta orduan ahalaginuke mintzatzeko eskualdearik direktuki eta hori ez dute aglomerazio elkargoek edo herri elkargoak egiten alko berdina. Hala, guk uh, baginuke ahal hori, Adon, emaiten dauku pizu, emaiten dauku uh, diru, kompetentzia asko gero, guai, zinez landu berdena da nola egituratzen giren barnean. Mm. Baina iduritzen zaut hor diren hausapez eta ordezkari gehien gehienak zinez sartuak direla proiektu hortan. Ordeona, aztertu ere izan da, pixka bat, eh, eskualde do errien, ordezkaritza zer izan den ere egitura berrian, hor ere baitziren eh, grina batzu? Eta bai, zenta, bon, legearen, hartzen bada legea guai bezala, uh, eh, herritipiak, eran nahi baitu gu, barnek aldekoak, hainit zordezkatuak gira, iri haundieri komparatuz eta egun eta begoita emezortzi errigira ipar eta bakotsak behar luke hor bat, egan nahi duela, tipiek badugula dugula pizu handi bat. Eta hori izaiten alda, uh, eh, nore eh, agasta bat hiri handien zat, tipiek ukaiten albaitute podere hainitz. Bon, hori da ikusteko manera teoriko bat, eta praktikoan eh, gure lan taldeetan, eo hartzen gira ez dela bateria hola funtzionatuko. Baina nalaike, populazioen pizua behar da mm, errespetatu, edo behar da atxeman atera bide bat, eta Zergatik proposatu dauku orduan ebe, egitura bat edo bulego bat, bulego zabalago bat. Huai, eh? eh bada konsei komunoter delakoa, ardezkari guziekin, eta gero bada bulegoa, president ordeekin. Eh, Eiek proposatzen dute bulego azkar bat, eta bulego azkar hortan, hor izanen dira ordezkatuak populazioak, aize gehiago. Bon, hori guzia horreino barnatzekoa eta gero onartu izan beharko da, eta hortarako eh, zoin dira epeak noiz, erriko etxek beren iritzia main dute. Orduan, eskema idatzea izanen delarik eta autetxien kontseilutik pasatua izanen delarik, normalki prefetak, ez da behartua, baina pentsatzen dugu, pentsatzen dute, lehen itzuli bat eginen duela, kusteko temperatura erriek zer dioten, eta hori orduan 2000 eta amabost urte untako azken hilabetetan, edo 2006-eko urte astapenean, egan nahi du, eh, heldu diren eh, hilabetetan. Eh? Fite heldu da, Eta gure artean landu dugu binan mementuan eh, erriko kontseiluetarat eh, informazioa ez dakit untsa heldu den eta pentsatzen dut hainitz hainitz autetxiek ez dakitela susen zer den prestatzen ari oan hor bada espikapen lan handi bat egiteko zenta gu biltzen gira beti oita amak bat segur da berroita amak autetxi eh, berroita amak hausapez segur ere pasatu direla baina horrek ez du nahi erriko kontseiluek eskoal erriko guziek badakitela zer prestatzen ari den Eta orduan guk beldur batzu galdu bali ditugu lan hori eginez, segur niz ni erriko etxetipietan edo beste eh, erriko kontseilu batzuetan eh, ez dituztela gogo eta guzirek ere man, eta orduan badirela ono beldur batzu edo ez ulertze batzu. Oan bada sozializatze lan handi bat egiteko orain.